Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 13, 1986 Binisita na Pope John Paul II ang Jewish Synagogue sa Roma. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Santo Papa sa nasabing sinagoga na nasulat sa kasaysayan. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Elio Tuaf, Chief Rabbi ng mga Israelita sa Roma, sa pagbisita sa kanila ng Santo Papa Juan Pablo II na nagpakita ng simula ng magandang relasyon sa pagitan ng mga Hudyo at Kristiyano inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.